Այս Կիրակի բռնազավթված Բերձոր այցելության ընթացքում Ադրբեջանի բռնապետը ոչ միայն կրկնեց իր անգիր արած դրույթները Արցախյան հիմնախնդրի փակված լինելու եւ արցախցիների ադրբեջանական գերիշխանությանը ենթարկվելու մասին, այլ նաեւ փաստացի վերջնագիր ներկայացրեց Արցախի իշխանություններին վերացնելու Արցախի պետական ապարատը։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը կարծում է, որ Արցախի քաղաքական ուժերը պետք է միավորեն ջանքերը եւ պատրաստեն տեղի բնակչությանը դիմակայելու թշնամու թե հոգեբանական թե ռազմաքաղաքական ճնշմանը։ Իհարկե նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է կենտրոնացնել Արցախի բոլոր ռեսուրսները դիմադրության ուժեղ ճակատ ստեղծելու եւ Ադրբեջանի ագրեսիվ այդ քաղաքականությունը ճնշելու նպատակով։ Ակնհայտ է մի բան, որ Ադրբեջանը նման հայտարարությունով փորձում է հոգեբանական ճնշում գործադրել Արցախի ժողովրդի իշխանությունների վրա, ցույց տալ, որ ինքը կարող է զենքի ուժով կամ այլ ճանապարհներով իր կամքը պարտադրել։ Ես կարծում եմ, որ կարևոր խնդիր է այս պահին Արցախի համար չտրվել այդ ցադրանքներին, չտրվել հոգեբանական այդ ճնշումներին տարին եւ հասկանալ, որ ամեն դեպքում պատերազմից խուսափելու, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի ագրեսիան տարբերությունով կանխելու համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է ներքին դիմադրության ռեսուրս ամբողջությամբ կենտրոնացնել, կհրաժարվել ներքաղաքական տարբեր ինտրիգներից, կոնսոլիդացվել, հետո արդեն պահանջներ ներկայացնել թե Հայաստանի իշխանություններին, թե Սփյուռքին, թե միջազգային կազմակերպություններին, բայց առաջի հերթին իհարկե դիմադրություն ներսում պետք է կազմակերպվի եւ Արցախի պետական ինստիտուտները պետք է բերվեն գործունեության ամենաբարձր մակարդակին։ Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը նշում է, որ զիջումներով անհնար է խաղաղության հասնել Ադրբեջանի հետ, որը ողևորված իր անպատժելիությունից ավելի է մեծացնում իր պահանջները։ Ես կարծում եմ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ակնհայտ ցույց է տալիս իր նպատակները, օգտագործում է տերմինաբանություն, որով տարածքային հավակնություններ է փորձում առաջ քաշել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, իսկ ինչ վերաբերում է Սյունիքի տարածքով ճակերտավոր միջանցկացվածին եւ դա ներկայացնելով, որ Ռուսաստանը եւս շահագրգռված է, Ադրբեջանը իհարկե փորձում է ցույց տալ, որ այդ հարցում կա կոմպրոմիս։ Իմ դիտարկմամբ Ռուսաստանը իրապես ուզում է այն, ինչ գրված է նոյեմբերի 9-ի թղթում, ինչ ցավոք ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը, բայց այդ պարագայում իրապես վտանգված է Հայաստանը, որովհետև ակնհայտ է հենց այսօր այն իշտեղի ունենում Լաչինի միջանցքում, որ ռուսական կողմը ունակ չէ ապահովել որևէ տարածքի անվտանգություն եւ իր պարտավորություններն իրականացնել։ Ցավոք ես անհավանական եմ համարում, որ ռուսական կողմը քայլեր կց ձեռնարկի իրական քայլեր Լաչինի միջանցքի բացման ուղղությամբ, ավելին ասեմ, Ադրբեջանի ղեկավարի մայիսի 28-ի ելույթը ցույց տվեց, թե որքան անպատիժ եւ հանդուգն է նա իրեն զգում ու այդ համատեքստում ահազանգ էր ինձ համար դա հնարավոր գործողությունների եւ քայլերի գնալու այս ռուսական կողմը որևէ իրական քայլ չի ձեռնարկում ցավոք սրտի։ Հայրապետյանը կարծում է, որ վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ նույնիսկ Հայաստանի կողմից հավելյալ զիջումները Ռուսաստանի կողմից անվտանգության երաշխիքներով նույնքան անօգուտ կլինեն, քանի որ Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ցույց է տալիս, որ ռուսաստանյան խաղաղապահները մտադրություն չունեն կատարելու իրենց ուղակի պարտականությունները։ Բանակցում է խաղաղություն, որտեղ կներեք արտահայտության համար հայը վիզա կզած պետք է Ադրբեջանի բաղորմազության հանձնվի խաղաղություն, որտեղ վերջնագրերը լեզվով են մեզ հետ խոսում։ Ցավալի է, բայց այսօր մենք ավելի վատ վիճակում ենք, քան անգամ նոյեմբերի 9-ի գիշերն ենք եղել։ Հայաստանի ղեկավարության սխալների վատ դիվանագիտության հետևանքով մենք իսկապես շատ ծանր վիճակում ենք հայտնվել եւ այս տրամաբանությամբ խաղաղություն չեն կառուցում։ Սա այն է, ինչի մասին ժամանակի նույն Չարչիլն ասում էր, երբ դու անպատվության ու պատերազմի մեջ ընտրում ես անպատվությունը, դու ստանում ես եւ պատերազմ եւ անպատվություն։ Մենք այդ ճանապարհի վրա ենք ցավոք։ Ես հավանական չեմ համարում, որ Ադրբեջանը կհամաձայնի Բաքու Ստեփանակերտ մեխանիզմերով երկխոսությանը, ավելին Ալիևի մայիսի 28-ի ելույթի հետ կապված, ինքը հստակ ասաց, որ ոչ մի երկխոսություն էլ չի լինելու, պետք է նրանք վիզները կախկան մեզանից համաներում խնդրեն, ինչ երկխոսության մասն է խոսքես տրամաբանությամբ, ու ցավոք Հայաստանի իշխանությունները բավարար ջանք չեն գործադրում, միջազգային գործընկերները ճնշում չեն գործադրում, եւ այս անպատժելիությունը Ալիևին դարձնում է իսկապես անվերահսկելու բավականին վտ վտանգավոր նախ եւ առաջ Արցախի ու Հայաստանի եւ ընդհանրապես ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Մելիք Շահնազարյանը համոզված է, որ երբ Արցախը ցույց տա, որ պատրաստ է ընդունել Ադրբեջանի մարտահրավերը, նույն ռուսաստանյան խաղաղապահները գոնե իրենց վարկանիշն ինչ որ չափով փրկելու համար ստիպված կլինեն դիմել ավելի գործնական քայլերի։ Եթե հայկական պետությունները որևէ կերպ չեն դիմադրում դրան եւ փորձում են ընդամենը մեղավոր գտնել, բարձր է որ ռուս խաղաղապահներն էլ չեն ցանկանում լինել մեղավոր եւ չեն ցանկանում պատասխանատվությունը ստանձնել տարբեր զարգացումների համար։ Ավելին ասեմ, մենք պետք է նաեւ հստակ գիտակցենք, որ ռուս խաղապահների առաքելությունը եւ ֆունկցիան միայն Արցախին եւ Արցախայության Ադրբեջանից պաշտպանելը չէ։ Նաեւ հակառակ գործառույթ ունեն, այսինքն նրանք պարտավոր են նաեւ պաշտպանել ադրբեջանցիներին, եթե հանկարծ Արցախը որոշի որոշակի հարցեր լուծել, այդ թվում ռազմական ճանապարհով, օրինակ լուծել ապաշրջապակման խնդիրը։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե ռուսական կողմը տեսնի, որ նման գործընթաց է հասունանում կամ պատրաստակամություն կա նման ճանապարհներով խնդիր խնդիրները լուծելու, ապա իրենք կարող են նույնիսկ թույլ չտան, որպեսզի գործը հասնի դրան, այլ իրենց հեղինակությունը եւ Ադրբեջանի վրա ունեցած ազդեցությունը օգտագործելով այդ հարցը լուծեն։ Ռուսական կողմը անգործունեությունը ցուցաբերում այնքան ժամանակ, քանի դա հանդուրժում են հայկական պետությունները եւ նաեւ հայ ժողովրդը։ Մասնագետները համակարծիք են, որ պետք չէ մեղավորներ փնտրել սեփական անգործությունն արդարացնելու համար ու պետք է նախ եւ առաջ պատրաստ լինել պատասխանատվություն ստանձնել սեփական ճակատագրի եւ հայրենիքի նկատմամբ, քանի որ ինչպես պատմությունը բազմիցս ապացուցել է, նրանք, ովքեր պատրաստ չեն պայքարել իրենց ազատության համար, երբեք չեն ստանա այն։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական